rana da lokaci irin da yau muna haɗuwa a wannan masallaci mai albarka inda muke gabatar da darasi a cikin littafin muwaɗa littafin imamu na maliku da anasi a Rahimu ta'ala a wannan masallaci na ahlus sunna wal jama'a da ke garin tsageru a ƙaramar hukumar nini a jihar katsina yau muna tara ga watan muharram shekara ta 1446 bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina ya zo daidai da sha biyar ga watan bakwai shekara ta 2024 miladiyya idan ba manta ba a makon da ya gabata mun fara karatu a cikin kitabun ƙura'an muna cikin babi na hudu babu ma ja a fil ƙura'ani kuma mun tsaya ƙarshen hadisi na 474 da haka a yau in sha Allah ta'ala za mu tashi hadisi na 475 a cikin kitabun ƙur'an babi na hudu babu ma ja a cikin ƙur'an ƙala ubaidullah wa haddasa ni an maliki an nafi an abdullahi ibn umar أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل ka القرآن كمثل صاحب Almu'aƙala muakkada in ahada alaiha amsakaha wa in ha zahabat Imam Malik ya karɓo wani hadisin daga malamin Sanati Maula ibn Umar kenan Nafi kuma ya karɓo daga Abdullahi ibn Umar sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙala abdullahi ɗan umar yake cewa da anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ƙala manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma matsar sahibin ƙura'an manzan allah ya ce misalin makarancin alƙura'ani sahibul ƙur'an a nan suka ce ai allazi allafa tilawatahu wal musahaba al mu'alifa abinda ake nufi da sahibin alqur'ani shine wanda ya saba da karanta alqur'ani wanda kullum yana karanta alkur'ani yana da hizibinsa na rana ko na mako mako ba wanda bai karanta Alƙur'ani ba sai ranar da ya gana ba a shi kullum kowace rana zai samu alaƙa ta karanta alƙur'ani tsakanin shi da alƙur'ani Ta gaya zama abokin alƙur'ani shi sa aka ce sahibin alƙur'ani ce to misalin abokin alƙur'ani ko makarancin alƙur'ani kamar sahibin ibni kamar misalin ma'abucin raƙumi ne kamar misalin mai raƙumi ne al-mu'akkada wanda raƙumin nan tana cikin akala an sa mata akala an sa akala ku wanda yake wanda ake jan raqubi da ita to an sa wannan akala ta jan raqubi din in ahada alaiha amsakaha idan ya nace mu wannan iliyar ta akala kullum yana duk lokacin da yake rike da ita yana rike da ita bai saki amsaka ha sai ya mallaki raƙuminsa sai ya zamantu ya iya rike raƙumin da a da isaka sai ya zamantu yana tare da shi kowane lokaci wa in aqlaqa ha idan ka wuce ki wannan igiyar zahabat bi raƙumi zai yi sai ya mun gane sai raƙumin nan sai ya tafi wannan shine misalin da mazan Allah ya bada da mai alƙur'ani idan mai alƙur'ani ya zamanto yana yawan karanta alƙur'ani bayan ya haddace shi to wannan abin da ya haddace na alƙur'ani zai zauna cikin zuciyarsa ba inda zaya amma da zarar ya bar karanta shi bai tilawa to duk abin da ya haddace na alƙur'ani ne kuma tafiya zai mun fahimta, me wannan yake nuna mana ana son wanda duk ya haddace wani abu na alkur'ani ana kudaitar da mu mu haddace alkur'ani gaba ɗayan shi idan ba mu ya haddace shi gaba ɗaya ba mu haddace wani kaso mafi tsoka na ayoyin alkur'ani a ce mutum yana da harga ta izin talatin ko arba'in ko wani abu kamar haka amma dai da ta lalace ba a san a samu musulmi bai haddace komi na alkur'ani a cikin kwalwarsa ba wannan kuskure ne ga musulmi to abinda Allah ya azurta ka ka haddace shi to kuma ana son ka nau mai yawan ne tashi ta hanyar tilawa ta hanyar sanya ma kanka wanda izibi wanda za ka dinga nacewa kana karantawa a kowane lokaci ta hanyar musaffa da sauran hanyoyi ne na tilawa alkur'ani wanda yake yin haka ya yi kama da mai raƙumin da kullum yake rike da aka na raƙuminsa raƙuminsa ba zai gudu ba amma wanda bai karanta alƙur'ani kai-a kai bayan ya haddace shi to shi kuma ya kama da mai raƙumin da ya saki aka na raƙuminsa da ya saki aka na raƙuminsa raƙuminsa tafiya zai yi wannan alƙur'anin da ya haddace in bai mai tashi? za a wayi gari ya kasa mai doshi ya tafi ya bar shi har da taziri su kaga wannan yana kwadatar da mu cewa abinda muka haddace na alkur'ani mai kokari mu tsare shi mai kokari mu tsare shi ta hanyar yawan maimaita shi a wata ruwaya tana cikin sayar bukhari kamar da ita ma wannan imamul bukhari ya rubuta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya nuna cewa alƙur'anin ba ya fi saurin tafiya a kan wancan raƙuni tare da cewa raƙuni kamar yadda suke faɗa a cikin dabbobi gabaci ɗaya to ya fi saurin guduwa shi yasa ma manzan Allah ya bada da misali shi shi da zarar ya ji an kai, to kawai ƙara ga mutum mun yana da saurin tafiya yana da saurin tafiya wannan shi ya sanya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya buka misali da shi na haka bi kokari da abin da muka haddace na alkur'ani ya zamanto muna yawan karanta shi don ya zamanto mun harbace shi قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم إن الحارث ابن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوهي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ahyanan ya'tini fi mithl salsalatil jars wa huwa ashadduhu alayya fa yafsilu anni wa qad wa'aytu ma qala wa ahyanan yatamathalu li al-malaku rajulan fa yukallimuni fa a'yi ma yaqulu qalat aishatu wa laqad ra'aytuhu yanzilu alayhi في اليوم الشديد البرد alhu wa وإن جبينه ليتفسد أرقا Imam Bukhari Imam Malik ya karɓi wannan hadisin daga malaminsa Hisham dan shi kuma Hisham dan Urwa ya ruwaito daga wajen mahaifinsa shine Urwa dan Zubairu, an Aisha ta shi kuma ya karbo a wurin Aisha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam matar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam annal harisa ibn hisham sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace al-haris Aisha tace al-haris ibn hisham ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-haris ibn hisham al-makhzumi shaƙiƙu abi jahali ɗan uwan abu jahali ne uwa ɗaya uba ɗaya aslama yau mai fati ya musulunta ranar da aka yi fatu maka ranar nan ya musulunta bayan ya musulunta ya riƙe addinin musulunci da ƙarfi ya ba musulunci gudunmuwa musamman a yaƙi-yaƙen da aka yi na yarda nan da makamantarsu to wannan haris ɗin ɗan hisham aisha ta ce ya tambayi manzan allah sallallahu alaihi wasallam aisha da ta ce haris ya tambayi manzan allah wasu malamai suka ce wannan ya nuna aisha tana wuri aisha tana wuri haris ta tambayi manzan allah idan aisha tana wurin yanzu ita ce take ba mu labari kenan hadisin ya zama ruwayar aisha ce mun fahimta tana kuma iya yiwuwa aisha ba ta wurin shi haris ɗin shi ne yake ba ta labari cewa wata rana na tambayi manzan allah sallallahu alaihi wasallam idan kuma haka ne yanzu hadisi ya koma hadisi musan sahabi shi ne abin ya faru da shi shi kuma ba aisha labari aisha take ba mu labari kaga hadisi ya koma hadisi mursal amma na sahabi wanda kun san hadisi ne ingantacce da wasu malaman hadisi sun ambaci aisha tana wurin wasu kuma sun ambaci wancan amma dai shi wannan azurkani ya rinjayar da cewa hadisin ruwayar aisha ne tana wurin ne shi alharis ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mai tambayar yin ce kaifa ya atikal wahayi yaya wahayi na alkur'ani yake zo maka mun fahimta a kun ga alkur'ani wahayinsa ake kuma ta hannun mala'ika jibril to ya ake yin wahayi shine tambayar da yau manzan Allah faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah ya ce a hayanan ya tini fi mithli salsalatil jars wani lokaci wahayi yakan zo min kamar ana kada ƙararrawa mun fahimta kamar ana kada ƙararrawa ƙare irin kamar ƙarar ringin na ƙararrawa sai ce huwa a ashaddu alayya to kuma wannan ya fi tsanani gare ya fi ba ni wahala kaga wannan da yake nudawa? duka nau'ukan wayoyin da ake manzan Allah yana fuskantar tsanani wajen ɗaukar wahayi amma wannan ya fi ba shi wahala don zai ji kamar ana kada ƙararwa ne a cikin ƙwalwarsa da kunnensa haka wasu ana kada ƙararwa kusa da kunnenka ya kake ci ana kada karorawa kuma ana karanta wahayi to kaga ya za a iya kama abin da ake ake ake ake faɗa masa shi yasa ya ce huwa ashaddu alayya da yana jin ƙara kuma yana ƙoƙarin ya rike abin da ake faɗa amma ya ce Allah cikin ikon shi fa yafsimu anni wa qad aitu ma qara lokacin da ƙara ƙararrawa zai yanki a tsaya da kada ƙararrawar a tsaya da wannan ƙarai yace sai kuma ya je ya haddace abin da aka faɗa dama mai Allah ta'ala ya ce la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jama'ahu wa qur'an to sai ji kawai ya harbace abinda aka zo mishi da shi na ayoyin da aka zo da shi wa ahyanan yace wani lokaci kuma ya tamassalu liyal malaku rajulan malaika jibril yakan zo min a siffa ta mutum a siffa ta ɗan adam fayukallimu ne sai ya magana da ni zai zo a matsayin mutum sai ya magana Allah magana da gaya mashi ayoyin da aka kawo ba a yi ma ya hudu manzala ce sai yin shi abin da ya faɗa ƙalar aisha aisha ta ce wala ƙadara aikuhu yanzu alaihi fil yawmi shadidil bard wata rana na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana saukar mai da wahayi tace a lokacin ana tsananin sanyi fa yafsilu anhu lokacin da za a ƙara saukar mai da wahayin nan wa inna jabinahu la yatafassadu arqad sai ga goshinsa yana fitar da yana fitar da zufa ana tsananin sanyi amma shi manzan Allah yana zufa a lokacin saboda ne saboda tsananin da yake karɓa wajen shigar wahayin dama mai Allah ya ce inna sanuki alaika qaulan saqila haka Allah ya ce za mu dora maka wata magana mai nauyi shi ne alqur'ani lokacin da aka zo ana ana ana ana bashi wahayi manzo Allah yakan samu irin wannan yanayi za ka ga yana ji yana sufa a wata ruwaya aisha matar manzan allah sallallahu alaihi wasallam ta ce wata rana idan ana wa manzan allah sallallahu alaihi wasallama wahayi da zai ɗauki hannunsa ko hannunsa ko kafar shi ya ɗora akan cinyar mutum cinyar tana iya karewa saboda nauyin da kafar take yi ana masa wahayi wata rana yana saman doki amma dokin yana neman ya durkushe saboda lokacin manzan Allah yana ƙara nauyi sai dokin da ƙyar yake ɗaukar manzan Allah wannan shi ne hanyar da ake wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam hanya nawa aka faɗa a nan hanya biyu hanya biyu ko to malamai suka ce ba iyakar hanyoyin da ake wa manzan Allah wahayi kenan akwai waɗansu hanyoyi akwai hanya ta uku wanda zai ga mala'ika a siffar shi ta mala'ika a siffar shi ta mala'ika nan kaga ya ce ta matsalu a rajulan yana ɗaukar siffar mutum ya zo akwai lokacin da kuma zai zo masa a siffa ta mala'ikansa da fuka-fukan shi guda 600 kamar da maza Allah ya ce 300 hannun dama 300 hannun hagu wannan sau biyu ne kadai kamar da alkur'ani ya faɗa da kansa sau biyu ne wanzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga mala'ika jibril ya zo musu da alkur'ani a haka akwai waɗansu hanyoyin amma abinda malamai suke cewa kamar ta hanyar ilhama wahayi ne shi ba amma ba a wanzan Allah wahin alkur'ani ta ilhama ta hanyar mala'ika ne ake zuwa akwai kuma wani mafarki annabawa gaskiya ne a mafarki ba a gaya mai kaza amma ba a kawo manzon Allah alkur'ani ta hanyar mafarki to wannan duk wahayi ake ce musu amma dai wahayi na alkur'ani abinda ma duk ba da ulumul qur'ani suke faɗa wannan hanyoyin da ya guda ya zo a siffa ta mutum ya zo a wannan yanayi wanda ya yake jin kamar ana kada ko kuma a gan shi. ko kuma ya gan shi a siffar shi ta malaya ƙala wa haddisi ne an maliki an urwa an abihi an na hunƙala ƙunzilar abasa wata wanda fi abdullahi ibn umar maktumi za a ila rasulun layi sallallahu alaihi wasallam faja ala ya ƙunu ya muhammad وإن النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أزماء المشركين فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يؤرد عنه ويقبل على الآخر ويقول يا أبا فلان هل ترى بما أقول بأسا فيقول لا والدماء ما أرى بما تقول بأسا فأزلت أبس وتولى أن جاءه الأعمى imamu na ya karɓi wannan hadisin daga sa hisham dan urwa an abihi shi kuma ya karɓo a wajen mahaifinsa shi ne urwa dan zubairu annahu ƙala ya ce urwa dan zubairu tabi'i ne ko urwa dan zubairu tabi'i amma anan me yake ce mana ya karbo yake cewa unzilat abasa wa tawalla fi abdullahi ibn Ummi maktum lokacin da ta sabka baya sai ita abasa da haka kaga wannan ruwayar ta zama ruwaya mursala hmm? shiwa eh shi baban da shi yake magana hisham ibn urwa ko hisham dan urwa sai ya ce ana bi daga babansa wa babansa ai shine urwa dan ne rubu? mun gane haka ruwayar anan muharisi ne mursal amma imamu tirmizi a ruwayarsa shi ya sadar da hadisin zuwa ga manzon Allah ta hanyar Aisha Urwa ana bihi an Aisha su kaga aisha ce suke ba da labarin amma shi imam malik sai a ruwayarsa bai ambaci aisha din ba kuma kun sani shi imam malik yana karbar hadisi mursal a wurin wurinsa hadisi ne yake shi annahu qala yace unzilat abasa wa tawalla fi abdullahi ibn ummi maktum shi wannan sura sura abasa wa tawalla ta sabka akan sha'anin abdullahi dan ummi maktumin shi abdullahi dan ummi maktumin ba quraishi ba quraishi saboda ya fito daga bani amir ibn lu'ay waɗansu malamai suna cewa sunansa Amur. amru ibn qais ibn za'ita ibn al-asam to an ce daga baya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya maida mashi suna abdullahi waɗansu kuma suna cewa sunansa al-husayn musammahun nabi sallallahu alaihi wasallama abdullahi sai manzon Allah ya sanya mai suna abdullahi ibn hibban ya kawo wannan waɗansu malamai kuma suka ce a sunansa abdullahi da ba tun asali haka manzan allah da can mai suna sunansa abdullahi da ba. kuma galibi wannan Malamin madina haka suke faɗa cewa sunansa abdullahi mutanen iraki su ne suke cewa sunansa amu ana jingina shi ga mahaifiyarsa ibn ummi maktumin mahaifiyar tashi an ce sunanta atika binci abdullahi al-maksumiya wanda ita ma ta musulunta tun a makka ya musulunta tun a makka tun farkon musulunci haka yana cikin al-muhajirin al-awwalina kuma shi an ce ma ya yi hijira tun kafin manzan Allah ya isa madina kun sa akwai wanda manzan Allah ya fara tura kafin ya isa abla da umar maktumin yana cikin su manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya kalifantar da shi idan zai yi tafiya ya ce ya tsaya ya tsara gari har sau goma sha uku wasu malamai suke fara har sau goma sha uku mutum ne mai kishin addini kwarai duk da makaho ne an ce yana fita jihadi wannan suna nema suna cewa a yaƙin ƙadisiyya yaƙin ƙadisiyya wannan suna cewa a aka kashe shi a nan yin shahada waɗansu malamai kuma suna cewa a ya ji yaƙin ƙadisiyya amma ba a kashe shi ba an gama yaƙin da shi har aka dawo da shi madina bayan an dawo madina ne ya rasu akwai ayoyi guda biyu wanda duk saboda shi suka sauka wannan suratu abasa wata wanda kamar da muke ji a wannan hadisin kan shi ne ta sauka akwai kuma faɗin Allah ta'ala a cikin suratul nisa'i ghayru ulil darari an ce akan sani ita ma ta sauka to wata rana Abdullahi dan Ummu Maktumin ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faja ala ya ummu sai yana cewa ya Muhammad ya kai muhammadu an ce wannan ƙabdan na haya an nida'ihi bi ismihi wannan ya faru ne kafin a hana kiran sunan manzan Allah kusan daga baya Allah ya hana a kira sunan manzan Allah sai dai su ya layi ko ya nafi yadda, amma aka hana cewa ya muhammad lokacin da ya zo ya muhammad ya muhammad lokacin ba a hana domin wannan abun ya faru a Makare. mun fahimta shi kuma hannun a madina ne aka hana yana ya muhammad istabini ka kusanto da ni ya zo yana cewa ka kusanto da ni ma'ana ka ya kawo shi tun da makaho ne ya kawo shi kusa da shi ya zauna da shi don ya ji wa'azinsa ya ji abin da zai ce wa inda nabi sallallahu alaihi wasallama rajulun min uzama'il mushrikina to a daidai wannan lokacin kuma a manzan Allah yana tare da wani mutum wanda wannan mutumin yana daga cikin manyan mutanen maka a lokacin abu yana ya roto daga anas cewa wanda manzan allah yake tare da shi a wannan lokacin shi ne ubayyu ibn khalaf ibn jarir daga abdullahi ɗan abbas ya ce a lokacin nan akwai utuba ibn rabi'a da abu jahal da abbas mahaifin abdullahi da abbas kafin ya musulunta su ne manna allah yake tattaunawa da su waɗansu malamai kuma suka ce umayya ibn khalaf ne wanda suke tattaunawa da shi kamar da ibn al-bar al-numari da albaji ya ruwaito waɗansu kuma suna cewa shaibatu ibn rabi'a ne shaiba ibn rabi'a to nan dai ba a faɗi sunan ba ruwaye kuma sun zo cewa wane ne wane ne amma dai kuma wane ne kuma su wane ne to manyan kafirin maka ne a lokacin shi kuma a lokacin manzan Allah yana kwaɗan tattaunawa da su saboda yana kwaɗansu musulunta domin idan sun musulunta musulunci zai ƙara ƙarfi to yana tattaunawa da su su ko mutane ne masu kyamar irin waɗannan mutane suna kyamar talakawa irin su abu da ummu maktumi haka lokacin da ya zo sai manzon Allah yana kau da kai yana burtikewa yana yana nuna bai ji daɗin zuwansa ba ya muna tattaunawa da manyan mutane kai kuma za ka zo ka zauna shi ne ya ce faja sallallahu alaihi wasallama yi an sai manzon Allah yana kauda mashi kai wa yu'ridu da alal akhari yana kallon wannan wanda suke tattaunawa babbaɗin da cikin kafirai wa yaqulu yana cewa ya aba fulani hal tara bima aqulu ba'asan ya kai mahaifin wani yana kiran wancan da alkunyar shi hal tara bima aqulu ba'asan yanzu ka ga laifi cikin abin da nake faɗa ka ga laifi bai laifi na yanzu dan nazo na ce abota ma Allah shi kadai a daina bautar gumaka yake gaya ma wannan abokin tattauna a cikin manyan kafirai din nan sai ya ƙoli shi kuma sai yana cewa la waddi ma ma arabi ma ta ƙulu ba asal sai yana cewa a a na rantse da jini na rantse da jini ma arabi ma ta ƙulu ba asal ban ga wani laifi ba cikin abin da ka faɗa shi bai sa rantse da jini ibn albar annumari ya ce ana cewa wadduma na wadduma'i to da ɗauki ruwa mai zama an ce duma sunan gunki ne gumaka gunki ake nufi ya rantse da wani gunki wanda ya imani da shi abinda manzo Allah yake fara ba wani laifi a sa idan kuma an karanta da kasara kamar yadda muka karanta a nan wajima ko kuma suna nufin dima'ul hadaya allaci kanu yadda da hadimina da alihati wai jinin yankan da suke na hadaya a irin aikin hajji irin nasu na jahiliya suna yanka ma gumaka hadaya kamar da musulunci ya zo ya bar hadaya ana yankawa amma yanzu Allah ce ana yankawa domin Allah ne ba don gunki ba mun fahimta to wannan jinin shi ne yake rantsuwa da shi kuma kusa a jahiliya ko miran tsaye ake da shi to aisha ko take cewa fa unzilat abasa wa tawalla an ja'ahu al'ama sai Allah ya saukar da wannan aya abasa wa tawalla abasa ya murtike fuska ko ya daure wata walla ya juya kai an ja a a'ama don makaho ya zo mashi waye wannan makahon shi ne abdullahi ibn umar maktum mun gani kaga ni wanda yake nuna mana a daidai wannan lokacin aka yi wahayin wannan aya da haka wannan kaga yana nuna mana suratu abasa sura ce makiya inda wannan abin ya faru a makai ashe kenan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana karɓar wahayi na alƙur'ani ko da yana cikin mutane mutanen ba za su gane abin da ke nan ba sai dai in sun tashi manzala ce musu wahayi a kawo amma waɗanda ke wurin wanda suka saba ganin manzan Allah yana karɓar wahayi in ana masa wahayi suna gane za su ga ya yi shiru ya bar magana to zuwa can sai ya dawo kamar wanda hankalinsa ya ɗauke haka zuwa sun sai ya ga ya dawo sai ya ce an sabkar min da alƙur'ani ne da abin da Allah ya ce da abin da Allah ya ce mun gane قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا فسأله عمر عن شيء فلم يجبه ثم سأله فلم يجبه ثم سأله فلم يجبه فقال عمر فكلتك أمك عمر nazarta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salasa marrati kullu zalika la yujibuka qala umar faharraktu ba'iri hatta iza kuntu amama an-nas wa kashitu an yunzala fiya al-qur'an fiya qur'an fama fama nashittu an sami'tu sarikan yasluku bi qala fa qultu na ƙada ka shiki an yi kuna na zala fiya ƙura'ani ƙala ka ji ci rasulun na yi sallallahu alaihi sana fa sallan tu alaihi fa ƙala na ƙada ƙunzi na da alaiya habihi naira suratu ilayya min ma ɗala ad alaihi shamsu sun maƙara'a inna fatahana naka fatahan mubina imamu malik ya karɓo wannan hadisin daga malaminsa zaid ibn aslam zaid ibn aslam an abihi ya karɓo a wurin mahaifinsa shine wa shine aslam mahaifin nasa ya rasu shekara ta tamanin bayan hijira a lokacin yana da shekara 114 shi mahaifin nasa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana yasiru fi ba'd asfari ce wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tafiya a cikin wani sashe na tafiye-tafiyensa Wahuwa huwa safar hudaybiyya hadisin abdullahi dan mas'ud ruwayar abdullahi dan mas'ud wanda imamu tabarani ya ruwaito ta nuna cewa tafiyar da manzan Allah ya ne zuwa hudaybiya lokacin da aka yi sulhun hudaybiya mun gane kun san a wannan tafiyar ne manzan Allah ya mafarki sun yi umara yana umara shi da sahabbansa mafarkin annabawa gaskiya ne tara sahabbai ce a ta umara to an ce kuma kafirai suka tare hanya a daidai hudaybiya manzan Allah ya sulhu da su sulhun da ya shahara da sulhun hudabiya. mun gane to a wannan tafiyar ne za a tafi din nan lokacin an to za a taho maka sai da Umar yana cikin wanda suke tare da manzon Allah shi yasa ya ce wa Umar ibn Khattab yasiru ma'ahu sai na Umar yana tafiya tare da manzon Allah a wannan tafiyar lailan cikin dare ana tafiya fasalahu Umar an shay'in sai Umar ya zo yayin manzan Allah tambaya falam yujibu sai manzo Allah ya shiru bai amsa mashi sun masalahu sai Umar ya sake ta tambayar falam yujibu manzo Allah bai amsa ba sun masalahu ya sake ta tambaya falam yujibu manzo Allah bai amsa ba da ya ga haka Umar sai hankalinsa ya tashi fa kala Umar sai sai na Umar ya ce sakilatka ummuka Umar mahaifiyarka ta yi wadin ka kawo umar an musan wadi ku? musan wadi? eh? hausa cewa wadi eh na? Hmm. shi ba? eh shi ne eh ka ce ne a asara ce mu ta kudi ko ce mutum <laughs> eh? to wannan shi ne wani a rasa yawon yana ƙarfi to sai ce mahaifiyarka ta yi ba na kamar mahaifiyarka ta rasa ka kuma mun gane wasu malamai suka ce wannan addu'a kamar addu'a ce ma'ana ina ma a ce ya mutu da wannan yanayin da ya samu kanshi yawon manzan Allah magana ya fi amsawa mun gane me ya yi ce haka ya ce nazarta rasulallah sallallahu alaihi wasallama salasa marrat kullu zalika la yujibuka ka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka bada ka bada kai ta tambaya har sau uku amma manzon Allah bai amsa maka ba kawai da umar sai na umar ya ce da ya ga haka faraktu ba'iri ce sai na zabari dabba ta wadda yake sama raƙuminsa ke sai ya gaba ya ce ta yi za kuntu a maman nas har ya zama yana can gaba ya baro manzan Allah ba saboda tsoro ya kama shi ya ce waka shi tu an yin zalafiya ƙur'ani ya tafi ma yana jin tsoron karma a sauko aya ta alƙur'ani a ce umar ya halaka ko umar ya yi laifi fama da shiftu an sami tusarikan yasruku bi ya ce bai daɗe a gaban dan ba sai ya ji wani mai kirari ko mai yekuwa yana yekuwa yana kiran sunana ina ina umar da ya zo ƙara sai ya ce fa'ulci sai na ce mashi da ƙada ka shi an ya kuna nazala fiye ta ji tsoron kada a san ko alƙur'ani da shi sanya ya daika ba sha to ka zo manzo Allah yana son da ka ya ce fajitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na zo wajen manzo Allah fa sallamtu alaihi sai ne mai salla mas ne mai sallama fa qala sai manzo Allah ya ce masa laqad unzilat alayya hadhihi al suratu an sabkar min da wata sura cikin daren nan la hiya ahabbu ilayya ma talat alayhi shams na fi son wannan surai sama da abin da rana ke fitowa ta saman shi me rana take fitowa ta saman ta ba duniya ba ya fi son wannan surar da duniya da abin da ke cikin duniya sun makara sai manzan Allah ya karanta inna fatahana laka fatahan mubina suratul fati kenan ko ya karanta ta gaba ɗayanta mun gane ashe lokacin da manzan Allah yau manzan Allah magana din da yayi shiru wahayi ake masa ya kare magana wahayi wanda ya manzan Allah yana masa wahayi bai sauraron kowa shi yasa da ya gama ya fahimci Umar kuma ya dan samu damuwa sai yasa a kirawo shi yace ba ba ba kyale ka ne ba ana min wahayi ne lokacin an sabkar min da wata sura ba da fa san wannan sura saboda duniya da abin da ke cikin duniya yace ita ce inna fatana laka mafatan mubina me yasa wannan sura take ta soyu ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sama da duniya da abin da ke ciki saboda a cikinta an wa manzon Allah bisharori da yawa an masa bisharori da yawa cikinta kaga a cikinta ne Allah ta'ala yake cewa ya kankare ne sa? in yayi babu sa kaddara wanda ya da da wanda zai yi nan gaba fata fatana laka fatan mubina sai ce ne liyaghfira Allahu laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara mun gane sannan a cikinta ne Allah ya ce inna fatahana laka lalle mu mun maka wani irin buɗi ya kai annabi to me buɗin da aka yi wa manzon Allah abdullahi ɗan abbas allah ya ƙara masa yarda ya ce buɗin da aka yi wa manzan allah sallallahu alaihi wasallama shi ne sulhun hudebiya ɗin nan da aka buɗi ne duk da ba wata ƙasa aka ci ba amma shi kansa wannan sulhun an kira shi da buɗi ai saboda shi ya fara ɗaga musulunci idan abokin gaban ka ya yadda ya zo ya zauna da kai ya sulhu da kai ne wanda ke nuna yanzu ya yi recognizing ɗinka cewa kai mami ne ne hukuma ne shi sa wasu malamai suke cewa wannan shine tushen kafa gwamnatin musulunci ta farko ko kuma lokacin da manzan Allah ya hijira ya koma Madina ya kafa gwamnatin musulunci to amma kafiran maka ba sai recognize wannan gwamnatin ba ko wannan hukuma ta manzan Allah ba sai da aka yi sulhu da biya kawo da ya ci gaba ne sannan wannan sulhun ne ya ba da dama musulmai suka dinga haduwa da kafirai ana tattaunawa ya sa da yawa daga cikin kafirai suka fahimci musulunci har aka zo aka dinga musulunci shi sanya Allah ta'ala ya kira shi da nan da mu duk da waɗansu malamai suna ganin fatu maka shi ne ake nufi a nan amma dai zance mafi inganci na malaman tafsiri shi ne sulhu ne biya ne ake nufi to kaga wannan yana cewa kenan manzo Allah ko da yana kan halin tafiya ne ana masa wahayi ba wai sai yana zaune a gida ba mun fahimta wannan shi yake nuna maka cewa in malaman tafsiri ko malaman ulumul qur'an suka ce wannan surar makiyya ce to wannan yana nuna maka cewa an sabkar da ita kamun ai hijira ne in an ce wannan surar madaniya ce bayan hijira yanzu kun ga wannan ai a hudaybiya ta sabta hudaybiya maka ce amma suran madaniya ake ce ba ce mata makka duk da kusa da maka ta sauka amma dai yan madina ake ce mata domin lokacin da sauka bayan hijira ne قال وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن Ibn ابن الحارث التيمي عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي سعيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج فيكم قوم تاكرون صلاتكم مع صلاته وصيامكم مع صيامه وأعمالكم مع أعمالهم يقرؤون القرآن ولا يجاوز حناجره يمرؤون من الدين مروق السهم من الرمية تنظر في النسل فلا ترى شيئا وتنظر في الإبه فلا ترى شيئا وتنظر في الريش فلا ترى شيئا وتتمارى في الفوق wani hadisin imam mali ya karbo shi daga malamin sa yahya ibn sa'id an muhammad ibn ibrahim ibn haris at-taymi shi kuma ya karbo daga Muhammad ibn Ibrahim ibn Haris at-Taymi an Abi Salamata shi kuma ya karbo daga Abu Salama ibn Abdurrahman an Abi Sa'id shi kuma ya karbo daga Abu Sa'id Abu Sa'id al-Ansari at-Tabi'i Kun? a ah, Abu Sa'id sa'ad ibn malik ibn sinan al-khudri abu sa'id al-khudri as-sahabi ibn sahabi abu ne kuma babansa ba sahabi to shi ya wannan hadisi qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kunna ji manzon Allah ya kuda yana cewa yakhruj fiikum qaumun taqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim wa a'malukum ma'a a'malihim Allah ya ce wata jama'a za ta fita daga cikin ta yi tawaye wannan jama'a da za ta yi tawaye daga cikinku ta haƙe nuna salata kun a salati za ku raina sallar ku akan tasu wasu yamu kuma a siyami za ku raina ku akan nasu su malamai suka ce sallar da ake nufi ba wai kai fiye da fiya a yawan sallarsu su in dare sallar salla kawai su kai kuma za ka yi bacci kaga za ka daina taka azumi ba wai kai fiye azumin ba azumi ai daidai daga faduwa daga fitar fiye ne zuwa faduwa rana a'a su kullum azumi su da kuma gida sai tunin da alhamis shi ne abin da yake nufin za ku raina sallar ku a kanta za ku raina azumin ku a kan nasu wa kuma ma a za ku rena ma aikin ku a kan aikinsu ya karɓi da ƙur'ana ce suna karanta alƙur'ani ana allaili wanda har dare da rana kowane lokaci cikin karatun alƙur'ani amma manzo Allah ya ce wala yujawizu Hanajiru. amma alqur'anin bai wuce nan hanajir na wadan rami da kenan to shine hanajir inda nan ne karshen makoshi wannan wurin shi ake ce ma hanajir ai kaga alqur'anin daga da yake fitowa ko ya fito ta baki ko to bai wuce nan nasu bakin kawai ke karanta amma babu shi a zukatarsu mun gani to wannan jama'a suwa ne mafi yawan malamai sun tafi akan cewa wannan jama'a su ne wa jama'ar da suke masayin na aliyu suka fita daga cikin tafiyar sayin na aliyu suka yi tawaye suka koma daji suka kafa sansani suna yaƙar aliyu wannan jama'a wanda ta yi dajin nan ta je ta kafa sansani a daji su ne tushen wata jama'a ko wata firka daga cikin firakul islam wadda ake ce makawarici mun gane wanda ake ce makawarici yanzu ba wata jama'a wanda za ka kalla ka ce ga sunan su ne 'yan khawarij amma akwai mutanen da suna da awar musulunci amma sun ɗauko waɗansu a ƙidu na 'yan khawarij mun gane da haka za a tuhumar su da wani ɓangare na aƙidun khawarij kamar masu jingina mu kansu alƙur'ani kadai ba wani littafi da suka yi imani da shi hadisi ne ko fiƙi wannan aƙida ce irin ta 'yan khawarij mun gane sannan da yawan kafirtawa shi ma daga wajen khawarij ne aka samu shi kuma masu cewa alƙur'anin nan kawai suna da wannan siffa mun gane haka wani sashe na tunanin boko haram shi ma ya dauki irin wannan aƙida na kafirtawa da ƙaramin laifi ko kabira mu a ta ahli suna da mutum yana aikata kabira ba a kafirta shi mutum yana shan giya ba ka cewa ya zama kahin mutum yana zina ba ka cewa ya zama kahin yana nan musulmi amma mai laifi to su kuma za su kafirta shi idan an je lahira kuma mu aƙidar mu ta ahli sunna wanda ya mutu yana wannan laifin bai tuba ba makomar shi tana ƙarƙashin mashi'ar Allah in Allah ya ga dama zai yafe mai tafi aljanna in Allah bai ga dama ba za a kai shi wuta a kona zunubin shi a dawo da shi aljanna ma damar ya mutu da imani amma su khawari da aqidar su idan ya mutu dan wuta ne kuma zai dawoma a ciki lokacin da suka yi musayin na aliyu tawaye in za ku tuna ya makaranta a hikba ku sai na aliyu ya karkata ga azu a shi da ɓangaren su ma'awuya ya ce a zuwa a shi to sai suka ce su kuma ba sai yadda da sulhu ba sai suka ce su ba su yadda ɗan adam ya hukunci ba ba mai hukunci sai Allah domin a yarjejeniyar an ce duk wannan kwamiti na sulhu da aka sanya duk abin da suka zarta an yadda shi sai suka ce a su mutum ba zai wannan ba sai dai abin alkur'ani ne ya ce suka ce la hukuma illa lillahi ba wani mai hukunci sai Allah suka fara yi ma aliyu rashin kunya aliyu yana hudu daga suna cikin masallaci za ka ji wanda gaba yana cewa na hukuma illa lillah ƙarshe dai da aliyu bai saurare su ba sai suka tattara ya nasu ya nasu sai suka ɓangare daga ɓangaren aliyu sai aka samu fati na uku yanzu ga aliyu da mutanensa ga sai da mu'awiyar da mutanensa yanzu kuma ga khawarij wannan kurujin da suka yi daga cikin aliyu shi yasa sai aka samu suna al mun fahimta idan za ku tuna sayyidina abdullahi da abbas ya je ya same su a daji ya tattauna da su yi musu wa'azi yi musu nasiha da yawansu suka fahimci gaskiya suka dawo cikin tawagar ali waɗansu suka tsaya dadi suka kafi akan wani to su ne suke cewa ba wani abin da ke hukunci sai alkur'ani da aka fi waɗansu hukunce-hukunce wanda hadisan manzan Allah suka zo da su ba su yadda da su ba sai suna kyamar hadisan manzan Allah har abin ya zo ya shafi littafan fikihu da aka sai ga su masu irin wannan tunanin tun daga wancan lokacin har yau ba ruwansu da wani hadisi sun kasa fahimtar cewa al'ur'ani shi kadai ba da za ka yi aiki shi sai ka nemi goyon bayan hadisan maza Allah saboda Allah da hikimarsa a al'ur'ani waɗansu hukunce-hukuncen ya zo da su ne a dunkule mujmal kamar sallan nan da muke yi alƙur'ani a dunkule ya zo da sallah a cikin alƙur'ani ba yadda za a yi a alƙur'ani ka koyi yadda ake sallah sai ka nemi goyon bayan hadisi ko ba haka ba ko su da suke sallar za a ga son zuciya ne kawai su. to sallar ya suke yin ta ba irin tamu suke ba to ina suka samu ta alƙur'ani aka gaba inda suka samu ta alƙur'ani dole sai ka dawo hadisi alqur'ani da yake magana sallah sujada kawai yake cewa ko wasjudu yake cewa amma ba inda ce a dago da aka in ka ce da alqur'ani za ka aiki in kai sujada ka dagowa sai ka mutu hadisi ne ce a dago a koma ta biyu ina suka samu sujada biyu alqur'ani ba inda ce a sujada biyu sujada kawai yake cewa ai to suka samu a ko a yi zama tsakanin sujada da sujada a koma sujada ta biyu babu shi alkur'ani me za a karanta a raka'a farko alkur'ani bai gaya mana ba shi da abinda alkur'ani ya ce kawai a karanta alkur'ani a cikin sallah amma cewa fatiha za a fara karanta a ɗoro sura alkur'ani bai zo da irin wannan haka in ka ɗauki azumi haka in ka ɗauki aikin hajji duk haka alƙur'ani a dunkule din da kawo hukunce sa manzan Allah ne a hadisi ya fassara ya bayani filla-filla da za a yi su idan ka dauki wacce aƙida duk da za ka iya waɗannan abubuwan ba to she san ya irin waɗannan mutanen sai ka dinga mamakin yadda suke ibada sannan galibi masu irin wannan tunanin a yau zaka ga an ƙi sharan masallaci ne an tafi an yi ta kasuwa ka ki ɗaukar tafsirin manzan Allah wanda ya ba alƙur'ani ko na sahabbai ƙarshe za ka zo ka ɗauki tafsirin malaminka don idan malaminka ya zo ya karanta maka aya alƙur'ani ai ba fassara ta kawai yake wuce ta gaba ai shi ba da bayani yana samu wannan bayanin da yake wajen malamin shi ya samu shi ba ka ga yanzu an saki tafsirin manyan malamai magabata an zo ana maka tafsiri na wani malami wanda kila ma zamanin kuɗaya da shi kaga an saki an yi sharan masallaci an tafi ana ta kasuwa to Allah ya shirya da mu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yamruqu ne min ad-dini muruqas sahabi min ar-ramiya irin waɗannan mutane suna ficewa daga addinin musulunci yadda ka san kibiya tana fita daga jikin bakanta idan aka harba kibiya ya take fita to haka suke fita daga musulunci mun gane to nan da manzan Allah ce suna fita daga addini addini ya ce ya murƙuna yin addini ya ke nufi da addini ana suka ce al'islam in kawun fassara shi da al'islam fa huwa hujjatun liman kafar al-khawarij to wannan hujjan malaman da suke cewa khawarij ba musulmai bane ba ibn al-arabi al-maliki haka ya tafi mun gane akwai ruwaya wadda ta zo a cikin sayyid bukhari wadda ta fassara mana wannan addinin can ruwaya cewa ta yamruquna min al-islam kaga ya fassara mana addini a wannan ruwaya ta imam malik wakila almuradu adda'a fala hujjata fihi li wasu malamai suka ce adda'atu ake nufi ma'ana suna fita daga da'a da'a ga shugaba kamar yadda kibiya suke fita daga cikin bakanta sai shi zurkani ce fala hujjata fihi wannan ba su da hujja da kufurhim saboda ai an ce kafirai ne ƙalil hafiz al-hafiz ya ce wallabi ya zahar annal muradu biddina al-islam kama fin wayatul ukura ibn hajar ya ce abinda ake nufi a wannan a zahirin abinda ya zo a cikin hadisun musulunci ake nufi sai ce saboda wata ruwaya da ta zo daban ita ce ruwaya da muka ambata a baya mun gane to wannan ne wata maganar kuma suka ce ana tsoratar da su ne ai azzajar ne da haka dai da can fi inganci ne suna fita daga addinin musulunci kamar yadda kibiya take fita daga jikin bakanta idan an harba ta yace ce tan zurfin nasli falatara shi'ar idan aka harba kibiya ta je ta samu dabbar da aka harba galibi ai ka ga mafarauta ne suke harba kibiya ko in an je farauta idan maharbi ya harba kibiya ta tafi sai ta je ta samu dabban nan ta shiga tana fita eh in ta zai ta samu dabbar ta huda dabbar ta ɓirne can ta fita tana yin haka eh tana yi in an samu ƙwarin harbi kawai ya harba idan ya saki za ta je ta huda dabbar ta fice can to an samu ƙwararren maharbi kenan to idan ta fita idan aka ɗauko kibiyan nan me za a gani jikinta za a ga jini haka ne to amma idan aka samu ƙwararren maharbi ba a ganin jini idan ta shiga ba kahin jini ya fito ma ya taɓa ta ita har ta wuce <laughs> to manna Allah yake kwatanta fitarsa daga musulunci kamar a harba kibiya ne ta je ta samu dabba in ta fita ka je ka ɗauki kibiyar ka ɗauki kibiyar ka ɗaga ba ganin jini saboda yadda ta wuce da gudu shi ne tanzurufin nasli falatara An annasil shi ne sandar kibiya ɗin aikun san kibiyar ƙarfe ne ko to sai a sa wata sanda jikin ta ko wanda ake sanya lokacin da wannan sandar ba za a ga komai ba ba za a ga jini ba ba za a ga gashi ba watan zurufin ƙirhi falatara she'an in ma karfin ka kalla dan karfin mai tsinin ba ganin komi wala tara shay'an wa tanzuru tirmish fala tara shay'an duk abin da ka duba a jikin wannan kibiyar fala tara shay'an ba abin da za ka gani wata tamara fil fuq wata tamara fil fuq ay tashukku fil fuq shi ne suka ce bidan milfa'i wa huwa mawdu'ul watari min as-sahab ay ta tashakkaku hal allada bihi shay'an min dalil wai zaka idan ta fita din nan ta tabara za a yi shakku wanda ya harbi ko wanda ya dauko kibiyar za a dinga shakku shin da ta shiga ma ta taɓo wani abu na jini ko gashi ko wani abu za a yi shakku domin idan aka duba ba a ganin komi to sai tun da an san kuma ta shiga aka ga ya kamata a ce ta taba to sai a dinga shakku shi wai ta jikinta ba ta bi ko ba ta ba shiga ta jikinta ba <laughs> to ka duba yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake siffanta gaggawar ficewar su daga musulunci waɗannan mutane Allah ya shirin da mu ya tsare mana imani da haka waɗannan mutane yan kawari wanda suka yaƙi aliyu asali sun fice daga addinin musulunci kuma sun ba addinin musulunci banna kuma har yau suna ba addini banna su ne suka kashe sayyidina ali domin bayan an tarwatsa su daga wannan tattaruwa da suke a wani gari da ake ce na harawa ai aliyu ya yaƙe su aka tarwatsa su sai sai koma yaƙin su masu haƙura ba sai sai koma yaƙin sunkuru a wannan yaƙin sunkurun da suke a wata shekara ta shekara ta sha bakwai bayan hijira a nan farfajiyar ka'aba aka zauna aka yi mitin su suka zauna suka yi mitin su 'yan hawa da suka koma yaƙin sunkuru manyansu suka ce to yau a duniya musulunci bai da matsala kamar sai na abi kamar sai na ma'auniya kamar amur ibn al'as da aka suna ganin in a kashe ukun nan musulunci zai zauna lafiya amma kai wani irin ɗan adam ne wani irin musulunci kake yi wanda za ka hango cewa sai na abu ya zama matsala ga addinin musulunci sahabin manzan Allah sai na ba ka ce matsala ne ga musulunci amur ibn al'as suka ce su ne matsalar musulunci don haka suna ganin in aka kashe su to an musulunci zai zauna lafiya a nan bakin ka'aba ɗin wani ya sha alwashin shi sai ya kaso ali wani ce shi sai ya kaso amur ibn la'as wani ce shi kuma zai ce ya kashe ma'awuya suka yi alama kowa ya kama gaba ya tafi inda zai tafi shi wannan ya tafi kufa wannan ya tafi sham wanda ya taho misira shi wanda ya tafi kufa wajen kai sai na ali shi ne ya samu nasara sai na ali da asuba ya fito za a masallaci cikin ramadan ranar sha bakwai ga watan ramadan ya tare shi a hanya ya kashe shi ya sassare da wuka ya kama shi sai na ali ya kama shi ya rike gam ya yi kururuwa mutane suka bu mutane suna zuwa ce ku rike wannan in na mutu jini na abu shi aka rike shi sai na aliyu kuma ya rasu daga bashi shi ma a kashe shi amma shi ya yi a ci a ganinsa shi ya yi jihadi ya ba ci gudunmuwa kun gane kun gani da wannan haƙi ta samu asali ko yanzu wanda ya je ya kashe sai na aliyu inda zai dawo wannan zamanin bai zuwa masallaci ya da gum sai da gum kuma ya ce jihadi yayi to tunani ne na khawarij shi wanda ya tafi kashe sayin na mu'awiya shi ma da asuba ya ya lungu sai na biya ya fito za a masallaci da asuba kawai tare shi to shi nan suka dinga hukowa Allah ya ce miki sayin na mu'awiya ya murkushe shi ya wurgar da shi ya ruga a guje ya koma gida mutumin da safe shi ma ya tashi ya wari kaga shi Allah ya ce ba kai ba a kashe shi ba wanda ya tafi kashe sai da amur ibn al-as a misra shi kuma bai san shi a fuska ba da aka ya zo masallaci da asuba ya zaura. a ranar sai aka yi sa'a shi kuma wurin shi aka yi rashin sa'a sai na amur ibn al-as bai san fitowa masallaci da asuba ba sai wani ya jagoranci sallah na shi kuma kawai na ganin liman ya shiga ya ɗauka shi ne kawai kamun ka an kare ya ji ya sassare ya kashe wannan shi ma aka riƙe shi ya aka yi ya ce mun zo jihadi ne yin jihadi amur idil La'asi ba mu na zo kashewa saboda shi ne matsalar musulunci yau aka ce to ai ba shi kai ba ka san shi ba ne ba ai ba shi ne ka kashe ba in ba kana ganin wannan shi ne jihadi za ka yi wannan kaga wanda ka kashe ai shi ba shi ba ne ba ya ce ba matsala ni shi ne niyyar kashewa Allah kuma wanda yake so a kashe sai a kashe wannan to kaga haka waɗannan mutanen su suna ɗaya daga cikin matsalolin musulunci a wancan lokacin kuma kamar yadda na ce har a yau mu ai mun san bannan da suke yi a ƙauyuka ko ba haka ba suna bi suna halakar da mutane ka raba mutum musulmi da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kashe shi ka zalunce shi Allah ya sauri hadisin mu na ƙarshe ya ce wa hadisi an malikin annahu balagahu anna abdullahi ibn umar makasa ala suratul baqara samaniya sinina ya ta'allamuha imam malik annahu balagahu ya ce labari ya zo mishi labari ya zo mishi anna abdullahi ibn umar cewa abdullahi dan umar Allah ya kara masa yarda makasa ala suratul baqara ya zauna yana kokarin karanta suratul baqara da har da ceta samaniya sinina tsawon shekara takwas ya ta'allamuha yana koyon wannan sura mun fahimta to sai zurkani yake cewa wannan bai nuna cewa Allah da umar bai da harda da domin a harda da ya zauna shekara takwas bai haddace bakara ba ai kaga harda shi ya za a kira ta yawa tana da rauni to kar wani ya tunanin ko Allah da umar rashin harda ne ko rashin kwalwa ne ya sa ya shekara takwas sai ya ce ba shi ba ne ba har ma ya ce ma'azan Allah ya tsari abdullahi da umar daga siffanta shi da wannan siffar ban da annahu kana ya ta'allamu fara'iduha wa ahkamuha wa ma ya ta'allaku biha ya kasance ne yana koyon sura har da karatunta da abubuwan da ta farlanta da hukunce-hukuncen da ke da duk wani abu wanda yake da alaƙa da ita shi ya sanya ya ɗauki wannan lokacin yana ƙoƙarin karanta suratul baƙara mun fahimta to wannan kunga yana nuna mana cewa shi alƙur'anin nan ana son wajen karanta shi a har da su sura a san hukunce-hukuncenta duka ana so musulmi ya zamantu haka shi ne a tadabbur ɗin da ake cewa a ba lokacin da ka zo ka ce alhamdulillahi rabbil alamin ka san abin da kake cewa ka san hukunce hukuncen da ke cikin wannan da maganganun malaman tafsiri akai ar-rahmanir rahim haka maliki yawmiddin haka mun fahimta wannan yana da kyau ai da kunya a ce duk rana sai ka karanta fatiha sau goma sha bakwai amma kuma kai baka san abin da kake cewa ba al'ur'ani na risala ce yadda ka san saƙo ko ka ce wasiƙa daga Allah zuwa ga mutane su karanta su san abin da ke ciki su aiki da abin da ke ci. muƙaddara wani mutum wanda kake kimanta shi sai ya rubuto maka wasiƙa amma wasiƙan nan sai ya rubuto maka ita da wani yare wanda ba ka ci yanzu idan wasiƙan nan ta zo kawai shi kenan sai ka je a koya ma karanta ta ka ta karanta ta kawai amma baka san abin da ke kwantan ɗinta baka san abin da ke ta ba ka aji gobe ka zo kawai ka karanta ta rara ka karanta shi kenan ka aji in kai haka ya sunanka na'am to yanzu alƙur'anin nan saƙo ne ya biyo mana ta hannun manzan Allah zuwa gare mu alƙur'ani yana yana addressing duk musulmi ne to sai ko kai baka san abin da yake cewa ba to kun ga ya kenan shi ya sanya yana da kyau mutum ya naci da dinga halittar wuraren da ake karanta alƙur'ani ana fassara ya dinga jin saƙon da ke ciki mun fahimta kai in ma dai son samu ne kokari ya iya larabci yadda zai iya karantawa da kai shi baya karanta tafsiri ya fahimci abin da ke ciki mun gane shi ya sanya malamai suke cewa ba ya kwarewa ba ce ba kawai mutum ya zo ya zauna haka ya ce zai muku tafsiri ba wani littafin tafsiri a gaban shi ba kwarewa ba ce ba kwarewa shi ne ka buɗe littafi na tafsirin da manyan malamai magabata suke ka karanta ka ce wa mutane ga abinda malamai suka ce wannan ayar take nufi mun fahimta don ka san saƙon Allah ne Allah yake cewa waɗannan mutane 'yan kawarish sun taimaka wajen ɓata ma'anonin alƙur'ani domin idan kana jin yadda suke fassara ayoyin alkur'ani wallahi za ka tausaya ba shi kansa alkur'ani da irin zalincin da ake masa juya ma'anoninsa musamman can shekarun baya yanzu ba da ɗan sauki-sauki suna yin suna ɗan karatu su ba amma shekarun baya fassarar za ka yi mamakin yadda za a fassara maka wata aya manyan malamai suke da amma har yanzu kananan su din walaɓanna suke irin masu wazin turmin nan da ake ce yawanci su ne banna kawai suke amma wadanda suka ɗan waye za a da su suna biyu an makaranta a sunna na ba suke zuwa suna karatu amma kuma sai ya zo su yi mutunci su ce ba a yadda a fassara alƙur'ani da hadisi ba ko a fassara shi da maganganun malamai a duk duniya duk duniya ba a taɓa wani littafi ba wanda kawai mataninsa shi ake karantawa a fahimce shi dole sai ka ga sharhuna da bayanan da waɗanda suka yi zurfi a wajen ilimin wannan littafin suka yi ko ba haka bane ba ta alƙur'ani ma haka ne sai aka ce manzon Allah shi ne farko wanda ya fara fassara alƙur'ani kuma abin da yana da sauƙin fahimta manzon Allah da ya zo a matsayin annabi daga shekara 40 zuwa shekara 63 ba shekara 23 ba to a shekara 23 nan da aka fara yi masa wahayi shin suna nufin su ce manzon Allah bai yi wata magana ba sai alƙur'ani idan ka yarda manzon Allah ya yi waɗansu maganganu bayan alƙur'ani to wannan maganganun wanda ya wanda ba alƙur'ani ba su ne ake ce musulna su ne hadisi domin kai ka sani ai alƙur'ani ya gaya maka wa ma yanku hawa wanda Allah bai faɗa son zuciya duk abin da ya faɗa wahayi ne idan ka ka ce manzon Allah a shekara 23 uku nan bai yi wata magana ba sai da ya buɗe baki ce alif lamin zalikal kitabu la rayba fi hudan lil muttaqina da ya buɗe baki zai magana sai ya ce amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal da ya buɗe baki sabbi isma rabbikal a'la kace duk maganganun shi a shekara 23 iya alqur'ani kawai ya furta ya faɗa to to kai ka san hankali ma ba zai dauki wannan ba amma mu abinda muke cewa manzon Allah ko aiki yayi aka gani sunan shi ne wannan aikin sunan shi sunna kuma a shekara 23 din nan bai wa aka ce mana manzon Allah bai aikata komai ba ba zai yi ba to Allah ya shirya da mu akan tafarki da daidai ya haskaka mana mu gane haƙiƙanin saƙon da Allah ya turo na alkur'ani zuwa gare mu mu kuma fahimci wajibcin aiki da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wajen fassara alqur'ani mai girma da kuma yin aiki da maganganun magabata malamai na farko na wannan al'umma yadda suka fahimci addini suka rubuta a littafansu na fiƙihu da makamantansu wannan shi ne da ya zama wajibi ta yi allah ta'ala ya shirar da musu mai tsare mana imanin wannan babin shi ma ya kare idan Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu tashi babin da zai magana akan sujjada wanda ake yi a wajen karatun alkur'ani yanzu mun ji yadda ake wahayinsa to kuma a cikin alkur'ani akwai waɗansu ayoyi wanda in an karanta su ana son musulmi ya faɗi ya sujjada ga Allah to shi ne karatun da za mu tashi idan Allah ya kai mu sati mai zuwa a kira sallah wa salam hmm. eh ba za a ce ya yi kuyafi ba ko ya yi kuskure amma ko shakka babu ya bar abin da ya fi zama aulaye irin wannan malamai suna ce mishi tarko aula ya bar abin da shi ne ya fi cancanta ya duk malamai wanda suka yi magana akan karanta alkur'ani ba sa sharaɗin cewa sai mai karanta alkur'ani ya san abin da yake karanta ba sa wannan sharaɗin ba inda ka karanta shi kamar da muzalla ya faɗa a hadisi likulli harfin hasana wal hasanatu bi ashri amsalha da harfi ɗaya yana da lada guda ladan kuma sau goma in za a rubuta kaga wannan ya nuna cewa in ka karanta har ma ya ce alif lam mim alif la alif harfun la aqul alif lam min harfun bal alif la harfun wa mim harfun? wa lam harfun wa mim harfun ci duk wanda ya karanta yana da lada daya daya sau goma kaga lada goma kenan sai manzo Allah ya ƙara bayani ya ce ba ina nufin alif lam mim harfi ɗaya bane ba sai dai alifun harfi ne lamun harafi ne mimun harafi kaga wanda ya ce alif lamin ladadawa talatin kenan amma ya sa abinda ya karanta ita alif lamin din ba abinda malamai suka ce allahu alau bi muradihi bi zalika so ba a sa sharadin cewa dole wanda zai karanta alkur'ani sai ya san abin da yake faɗa amma dai in san samu to zaman to mai karanta alqur'ani ya sa abin da yake ne zai karanta shi ba a tadabbur shi yasa ai a baya muka karanta manzan Allah ya hada a karanta alqur'ani cikin ƙasa da kwana uku ki duk wanda ya haka bai fahimci komai a ciki kaga abin da ya fi zama aula ne karanta shi yana tafiya yana jin me yake cewa har ya gane wannan wurin wurin azab wurin azaba ne ya tsaya roƙi Allah ya kare shi daga wannan azaba har ya gane wannan wurin ni'ima ne ya roƙi Allah ta'ala ya shigar da shi wannan ni'ima har ya gane wannan tsoratar zuwa ce ake ya ji tsoron Allah ya tsorati daga wannan abu ya gane girman Allah da ƙarfin ikonsa ya sa mai tsoron da zai yi kuka ma kaga da ana son wannan inda ya kai ya ba zai abu da ina fata an gane amma ba malamin da ya ce sharaɗi da sai an san kuma abin da ake faɗa amma yana da kyau musulmi ya zama ya san abin da yake fara na alkur'ani yayin karanta shi Allah ya samu dace Allah أشهد أن to alhamdulillah anan za mu dakata idan allah ya kai sati mai zuwa da ubangiji insha allah za mu dora daga inda muka sa abinda muka faɗi na daidai muna roƙon allah ta'ala ya ba mu yadar da baki da inda muka yi kuskure kuma allah ya mana afuwa kuma ya yafe mana baki daya kamar yadda muka saba muka yi addu'o'i na neman zaman lafiya a ƙasarmu da kuma jihar mu. to har yanzu dai muna ƙara roƙon Allah mai girma da ɗaukaka ya ƙara tausaya ga wannan al'umma mai mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali a jiharmu da sauran jihohi na musulmai baki ɗaya da ƙasarmu baki ɗaya Allah ka zaunar da ƙasarmu lafiya ka yaye mana wannan hali da muke ciki da rashin tsaro satar mutane Ka kai farmaki garuruwa da tara hanyoyi Allah ka yaye mana ka maido mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali ɗan ta'addan da ke aikata wannan ta'addanci Allah muna rawa kai mana maganin su ya Allah ka lalata aniyarsu ka fatattaka su ya ubangiji ka tsara al'umma daga sharrinsu da cutarwarsu waɗanda suka gawurta a ciki Allah duka sun su Allah muna roƙonka Allah ka tsince mana su ya Allah Allah ka lalata aniyarsu abinda duk suke nema a duniyar nan Allah karka ba su Allah ka nesanta mu daga sharrin su da kuma cutar wasu muna ƙara yin addu'a dangane da yanayi wanda al'umma suka samu kansu musamman yanayi na tsadar kayan masarufi da kuma kayan abinci a ko shakka babu abu ne mai ban takaici kwarai da gaske kuma al'umma tana cikin wani irin yanayi mai tsananin wahala domin abin abinda ƙididdiga take nunawa mafi yawan mutanen najeriya ya zuwa yanzu ko kuma nan ba da iya ba gab suke da su fada cikin yanayi da yunwa wannan da hasashe da alƙaluma na ƙungiyoyi da sun nuna haka saboda yanzu ne a ƙasar nan mafi yawan mutane abinda suke samu abinda ake ce ma inkom to duk an yi ittifaki akan cewa bai isa ɗan adam da rayu shi bukatunsa sun fi abinda yake samu nesa ba kusa ba to kaga lokacin da al'umma ta shiga irin wannan halin a ce mutum ya tashi bai da abincin da zai ci a gidansa bai da kudin da zai sai abincin nan to wani tashin hankali yake wannan kuma majoratin mutane a ƙasar nan haka ake rayuwar nan wanda dai ka halin da yake ciki shine ka sani amma mafi yawanci inda za ka bi gidace wallahi irin wannan rayuwar a to wannan ba ƙaramin musiba ba ce tun a da ai akan sami irin wannan yanayin to amma duk lokacin da aka sami irin wannan yanayin gwamnatocin da suke masu adalci kuma suke kamanta yi ma talakawansu abin da ya dace talakawansu ke cikin zukatansu to suka maido hankali wajen samar da hanyoyin da za a taimaka ma al'umma al'umma ta samu sauki amma waɗannan shugabannin namu ne kullum wani lokaci ma sai ga abin suke abu ne wanda zai ƙara tsananta halin da ake ci kamar yanzu nan gwamnatin nan ta tinubu tana cewa za ta fitar da manyan kuɗaɗe a je a shigo da abinci a kawo masana tattalin arziki duk suna sukar abin suna cewa ba haka ake yi ba domin shigo sayo abincin ma yanzu da an baza kuɗi an ce a shiga kasuwanni a suwa abinci to abinda zai faru shine abincin zai ƙara ɗagawa sau duk lokacin da masu saye sai ƙara yawa abinda ake son a siya kuma ya zama ɗan kaɗan to farashi ɗagawa ne sannan wannan abincin da ake cewa za a shigo da shi duka tsawon wata uku ne to idan abinci farashi ya ɗaga yanzu mutane suna samun tallafi to bayan wata uku kuma ya mutane za su su haka wannan yana buƙatar mu ci gaba da yin addu'a addu'a nan ita ce makamin muni kullum in muna cewa addu'a sai wani ya ce wai sai an yi aiki ba wani malamin da ya ce sharaɗin karɓa addu'a sai ka yi aiki wallahi ko baka yi aikin koyi maka roƙi Allah Allah yana biyan bukata da haka mai ci addu'a koma ga Allah mai girma da ɗaukaka mu tsarkake mu. mu yawaita istighfari domin istighfari yana warware ma dan adam duk wata matsala wadda zai shiga Bayanan cikin suratul nuhu Allah ta'ala ya ba mu labarin fa'idodin da ke cikin istighfari wa qala nuhu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara istighfari yana sa tattalin arziki na mutane ya karfi yana sawa a samu damuna mai albarka yana sawa a samu abinci yana sanyawa a samu ƴaƴa masu albarka haka mai ta istighfari ya koya kwa musulmi Dan neman sauƙi daga halin da muke ciki gare mu da kuma al'umman baki muna roƙon Allah ta'ala ya tausaya mana da sabkan mana da farashin nan sannan kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a wani hadisi al-Qudusi shine mai ciyarwa haka Allah ya ce kullukum ja'iun dukkanin ku mai mutane Allah ya ce sai wanda na ciyar sai Allah ya ce to ku roƙan in ciyar da Na ka muna roƙon Allah ta'ala ya azurta mu kuma ya ciyar da mu ya shayar da mu ya rufa mana asiri duniya da lahira sannan addu'a ta uku shine man fetur kungacin lokacin da wannan gwamnati ta zo abinda ma ta fara da shi shi da cewa ta cire tallafin man fetur aka yi ta cika mana da kunnuwa cewa in an cire man fetur zai wadata zai yi kaza zai kaza to amma yanzu ga shi nan wani lokaci kawai sai ga layi ya dawo zai ga ana ƙoƙarin a ƙara mashi farashi haka dai mun fitin daga lokacin har yau man fetur ya ki tsayawa wuri guda sai ya saba sai ya kasa sai ya saba sai ya kasa sai ya samu lokaci kuma ya ɗauki shi ko wannan sinadarin na man fetur yana da alaƙa da samun sauƙi a rayuwar mu ta zirga-zirga da makamantansu don haka muna roƙon Allah ta'ala ya yalwata mana wannan sinadari kuma yalwata mana shi cikin sauƙi Allah kuma mai iko ne akan haka sauran matsaltsalu da fitintunu da musibu wanda muke fuskanta Allah ka san su duka Allah ka yaye mana Allah ka tausaya mana ka sa mai rayuwa mai sauƙi ka sanya sauƙi a cikin al'amura na rayuwarmu ka ba mu ikon bauta maka in lokacin mu yayi kuma ka ba mu ikon cika da imani sannan addu'a ta ƙarshe ko ta biyun ƙarshe kun sani wancan lokacin an shigo an ɗauki batir a cikin masallacin nan har yanzu ba za mu gushe muna addu'a duk waɗanda suke wannan ta'addancin ga masallatai Allah ya tona musu asiri domin yanzu kusan abubuwan da ake an koma shiga masallatai da wuraren ibada amma tun da ake fara wannan ta'addanci ni har yau ban ji wani coci wanda aka ce an shiga an fasa an ɗauki kaya kaga su kiristoci suna girmama wuraren ibada suke amma mu ne za ka samu mutum mai da'awar musulunci ina makin musulunci irin waɗannan mutanen ya zo ya ɓalla masallaci ya shiga ya isa hannu ya ɗauki kayan da ya san duk duniyar nan ba mai su kayan Allah ne ya ɗauka ya tafi ya je ya sai da ya kashe kuɗin to Allah duk da yin irin wannan ta'addancin Allah ka tona masa asiri Allah ka sanya a kama su a gane ko suwa yake wannan abu saboda yanzu kusan haka ake tabi kusan da rana sai ka ji masallacin da aka ce an buɗe kusan da rana sai ka ji an ce an buɗe masallaci yanzu masallatan su kansu ba su da security shi yasa waɗansu masallacin da an gama sallah minti biyar ma suke bada sai ka ji ana cewa a fita abin yana da ban takeici ila wani yana son ya zauna ya dogon lazimi amma sai a ce ya fita kuma wannan cewa ya fita din shine maslaha ga masallaci shine maslaha ga masallaci to Allah ya tura masu irin wannan ta'addanci a sirrin su a gane ko suwa ne ne dan a san su sannan munasaba da wannan akwai wanda ya ba da batiri ya mai da masallaci wannan batirin da wani ya ɗauki to muna roƙon Allah ta'ala ya karɓi wannan aiki nashi Allah ya ba shi ladar kuma Allah ta'ala ya ƙara arzikinsa Allah ta'ala ya sa yadda ya haskaka masallaci ko ya kawo abin da zai taimaka wajen jin sauti to Allah ta'ala ya mai hidima ya gina masa gida shi ma a cikin gidan aljanna Allah kuma ya ƙara yawata mana irinsu sannan a ƙarshe muna yi ma malam bature addu'a da Allah ta'ala ya ba shi wannan dama ya je ya sauke farali na aikin hajji wanda farali ne akan duk musulmi wanda ya sami iko aƙalla sau ɗaya a rayuwarsa shi ya samu wannan dama yanzu ya sauke wannan farin in zai koma maka sau ɗari yanzu ba farin da ya je ba sai dai ya je hajji ko sunna amma wannan farali wanda Allah ya ɗora mashi ya riga ya sauke to sauke wannan abin alkhairi ne ga rayuwar musulmi aka muna taya shi murna da Allah ya bada wannan dama aka je aka yi wannan ibada mai muhimmanci ta aikin hajji a lafiya kuma aka dawo lafiya sannan muna ƙara kama mashi da addu'a Allah ta'ala ya sa an dace da aikin hajji mabarur aikin hajji mabarur shi ne manzan Allah ce duk wanda ya yi shi ya dawo zai dawo gida ka yaumi wani kamar ka ce ranar nan mahaifi shi ta haife shi bai da zunubi ko ƙwara ɗaya yawansu Allah ta'ala ya goge sai lada kawai to Allah sa an dace da irin wannan aikin hajji sannan ko kun san wannan shekarar aikin hajji ya zo da duk da aikin hajji dama ibada ce mai wahala tana buƙatar ƙarfi tana buƙatar lafiya tana buƙatar jajircewa da juriya to amma bana ƙarin buƙatar jajircewar ta ƙaru musamman saboda yanayin da aka yi aikin hajji an yi shi a yanayi mai zafin ranar wanda da yawa waɗansu mutane zafin rana nan ma ya kashe su an sa mutane sama da dubu kamar da su kowon saudiya suka faɗa wanda zafin rana ne kawai ya bige su ya cutar da su har allah ya ɗauki rayuwar sanadiyar wannan zafin ranar to kaga abin ya zo da wahala kenan da wannan zafin ranar sannan kuma kamar mu da muka tafi daga nan najeriya wanda ya tafi daga najeriya to shi zai samu kanshi kusa a wani irin yanayi guda biyu domin ya fito waje rana za ta bige shi kuma ya shiga masallaci ko ya dawo daki kuma yana cikin AC sai ga ya shiga sanyi kuma ya shiga rana wanda ya taimaka akai ta fama da yan ciwo ciwace na rashin lafiya wanda shi kan shi malam mutura din yayi wa ya samu wannan rashin lafiya din duk da dai ta yana cin mun yi magana da shi ya ce bai gaya mu kowa ba amma tun da ya dawo yanzu haka dai to amma dai ya kwanta sosai gaskiya to amma Allah ta'ala daga baya kuma ya shi lafiya to kaga mutum ya je a irin wannan yanayin ya dawo lalle abin a taya shi murna ne sannan aikin da aka yi na shiryar da alhazai to shi ma kuma wani aiki ne mai zaman kanshi dama ce ce Allah subhanahu wataala ya baka dama alhazai wanda adadin su kila zai iya kai wani adadi hamsin da wani abu ko ma sun wuce ɗari ko ɗari wani abu ma a ce kai ne jagoransu ba ta fuskar hidindiminsu ta fuskar addininsu a wannan ƙasa da suka ce to shi ma dama ce ba ya karaba ba da haka aikin da aka yi na karantar da alhazai da shirya da su yadda za su yi ibada da aikin hajji shi ma allah ta'ala ya karba ya ba da ladar ya ɗora akan kan mizani muna roƙon Allah ta'ala ya karɓi dukkanin ibadun da aka yi muna roƙon Allah ta'ala ya ba duk wani musulmi wanda bai taɓa zuwa ba ya ba shi damar zuwa wannan wuri wanda kuma ya je Allah ya ba shi ikon damar sake komawa wannan wuri domin wuri ne wanda lalle duk musulmi yana sha'awar ya je shi sai dai in bai samu yadda yake so ba subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين